ubwoko bushasha bw'umugera wa covid cumi n'icyenda bwaribonekeje ku bantu batatu bari baje mu gihugu bavuye hanze y'igihugu ariko bano ngo baciye bavugwa muraza kumva murano makuru mushikiranganje ajejwe amagara y'abantu ariwe yabishikirije ingendo umukuru w'igihugu agira mu bihugu bitandukanye biri mu karere ka Afrika y'ubuseruko canke n'ahandi muri Afrika ngo byerekana ko hari ishaka ryo kunagura imigenderanire yaratosekaye kuva mu mwaka wa 2015 binavyo bishikirizwa n'umwigisha muri kaminuza Burundi umuhinga mu bijyanye na politiki hamwe n'imigenderanire y'ibihugu muza kumva muri ano makuru muri makuru kandi karimanzira akaza kudushikana ku mutumba wa nyamiyaga muri komine gihogazi intara ya karusi aho hari abarimyi 통계래 tubaha ikaze muri ano makuru tugiye gutangurira mu bijyanye n'amagara y'abantu abantu batatu baje bavuye hanze y'igihugu nibo batowe ko umugera mushasha wa corona kandi ngo baciye bavugwa byihuta umushikiranganji w'amagara y'abantu avuga ko imigera ya COVID-19 iboneka mu nzira zitandukanye bigasabwa ko abantu batosamara bibaza ko kino kiza caheze Tadende Kumana akaba yabishikirije inyuma yo kugendera ahakorera ishiramwe mpuzamakungu gitaho amagara y'abantu OMS tumumvirize twabonye ko ariho variya bwa mbere bavuga ya muri afurika idiside hariyo muri Brazil, hariyo mu bwongereza hariyo n'ubuhindi ariyo bita variya delta rero nk'uko mubizi umugera wandukira biciye mu muyaga ntibitangaje rero yuko twashobora kubona abava mu bindi bihugu bagashyika ngaha bafise iyo variya mugabo umugera wa korona virusi ni umwe abantu babyumve twebwe mu bipimo duhora dukora twarabonye ko hari abantu batatu babiri bavuye mu buganda n'uwundi yavuye muri somaliya twarabavuye barakira kandi turaraba abo bagiye hamwe ko baje bazanye ku kibuga cy'indege cy'abenegihugu bukumva nuko ni ukumenya ko umugera wa korona virusi uriho birinde bakunde bashyire mu ngiro zijya ntumbero twama na cyane cyane kwipimisha kenshi gashoboka igihe umuntu abonye afite ibimenyetso by'inkorora kuko murazi neza yuko ngaha mu burundi haco tukwibagira ibimenyetso bya korona virusi hariho n'izindi ndwara tuvuga igituntu indwara z'amahaha nyinshi asime abantu rero babandanye bitura ivuriro bikingire hanyuma icyo leta mbyeyi leta nkozi yashize imbere ni uko haboneka ibipimo bikwiye kugira ngo ukeneye kwipimisha korona virusi ashobore kwipimisha kandi dusanze arwaye dushobore kumuvura akire kandi turashima yuko ubu tuvugana n'abantu mu gihugu cyose nta muntu wari muri bijya bigo by'indembe nta n'umwe kandi turavye mu gihugu cyose nk'uno munsi bibaza bata abantu barenga batandatu baba bari mu bitaro bitandukanye hagati mu gihugu byerekana yuko rero atamutsi w'ikibera ahubwo ubu nyene dufise aka gahengwe tubona ibitigiri vy'abandura vyagabanutse tworushizaho kwikingira na cyane cyane mukaraba n'amazi meza n'isabune kwirinda kuramukanya duhana iminwe turwana mu nda canke dusomana hanyuma abantu birinda ico cose cobanduza yari tadende kumana n'umushikiranganje ajejwe amagara y'abantu mu gisata c'imigenderanire naho ingendo mukuru w'igihugu wagira mu bihugu bitandukanye biri mu karere ka Afrika y'ubuseruko hamwe n'ahandi ngo ni ikimenyetso ciza co kunagura imigenderanire yari yaratosekaye kuva mu mwaka wa 2015 bishikirizwa n'umwigisha muri kaminuza y'u Burundi yanonosoye ibijanye na politike n'imigenderanire Dr Guillaume Ndayikengurutse akabona ko hari nishaka cyo kunagura imigenderanire hagati y'u Burundi n'u Rwanda afatiye ku majambo aherutse gushikirizwa n'abategetsi b'ivyo bihugu tumumvirize kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu hari ukuntu uburundi butagiye buragira imigenderanire ku rwego rwo hejuru n'ibindi bihugu harabaye utubazo twatumye iyo migenderanire idakomera none rero kubona umukuru w'igihugu ariko aranagura iyo migenderanire ni ikintu cyiza insiguro yabyo ni uko uburundi by'ukuri bukeneye kugaruka mu makungu gusubira ku bucuti n'ababanyi kuko aho isi yacu igeze nta gihugu gishobora kubaho kitagira imigenderanire n'abandi bikanabufasha gutora umuti w'ibibazo bimwe bimwe usanga bifise isano n'akarere n'imigenderanire ubundi bufitanye n'ibindi bihugu kuri izo ngendo ariko aragira yaragize n'izo mu karere ka iyase mbega twakwizera ko imigenderanire yasa n'ayatosekaye ku bihugu bimwe bimwe by'akarere ka iyase izonagurwa ego hariho ibimenyetso byerekana yuko turi turatera tuja muri iyo nzira yo kunagura imigenderanire yari yaratosekaye hagati y’u Burundi n'ibindi bihugu bimwe bimwe byo mu karere ku munsi mukuru wo kwigina intaye yo kwikukira k'uburundi mwarabonye ko umushikiranganje wa mbere w'u rwanda yari yashyitse mu burundi kandi arashyikiriza icifuzo cy'uko iyo migenderanire hagati y'uburundi n'u rwanda yonaguka n'umukuru w'igihugu nawe nyine arabyemeza ni ikintu cyiza gishobora gutanga umwizero y'uko ibintu bigiye gutera bifata inzira nziza mu migenderanire ibyo bihugu bifitaniye abanyagihugu b'abarundi baca bunguka iki muri rusange iyo hari imigenderanire myiza hagati y'ibihugu hari inyungu zijyanye ubwa mbere n'imigambi y'iterambere yari isanzwe ihari mu karere ariko ishobora kuba yari yahagaritswe n'iyo migenderanire mibi aha tutiriwe turasigana inkore ku maso turabona yuko hariho amaproje yari ari muri EAC yari karacumbagira kubera ibihugu bitariko birumvikana neza iyo migambi ijanye n'amabarabara y'indarayi n'amabarabara asanzwe yari sanzwe iri muri EAC irashobora kuzoca inyaruka hanyuma ikindi ni ukuntu ahantu hatashobora kugira urujya n'uruza byoroshye hagati y'ibihugu nk'u Rwanda n'u Burundi nicyo ni ikintu gishobora kuzofata inzira nziza abantu bagashobora kuhungukira hari n'ibindi bibazo rero bikomeye bijyanye n'ibibazo by'umutekano impande izi cyangwa ziriya zaragiye ziragirizanya yuko hashobora kuba hari imigwi iva muri iki gihugu cyangwa kiriya iza guhungabanya umutekano muri ibi bihugu ibyo byose rero iyo bariko baravuga ku rwego rwo hejuru nko ku rwego rw'umukuru w'igihugu kiba ari ikintu cyiza gishobora gukura mu nzira izo ntambamye abarundi bagashobora kuhungukira wo akaba yari Dr Guillaume ndayikengurutse umuhinga mu bijyanye na politike n'imigenderanire mu kanya turabandanya nano makuru isanganiro mu gisata cha politike n'umutekano umugambwe CNL uhamagarira abajejwe intwaro mu gihugu cyose guhagurukira ikibazo cy'abanywanyi bawo bahagarikwa hirya no hino ngo hatisunzwe amategeko umuvugizi w'uwo mugambwe hagafatira kwihagarikwa ry'uwitwa Elingo Mirakiza aserukira uwo mugambwe CNL muri komine ya Mutimbuzi atazwi irengero ryiwe ni nyuma yo gufatwa ngo akurizwa imodoka mu ndwiheze iheze Terence Manirambona ni umuvugizi w'umugambwe CNL ni kunego rwa mbere uburyo abanywanyi b'umugambwe Serena ariko barahagarikwa jya nino batakurikije amategeko tukanegura kandi nuko hari bamwe bamwe muri bo bahagarikwa hama bakaca bakabwa irengero hama kandi rero twagombye no kuyamiza iyo ngendo ko tubona umengo irabandanya kuko nk'iyo ndongozi yacu muri komine ya Mutimbuzi ngomerakiza Elia yafashwe ku murango izuba ripfa gushika nta niyambo yiwe twatabaje inzego z'igihugu kugira ngo badufashe kumenya aho umuntu yoba ari gushika n'ubu mbere ubuhoho twumva hanukanuka ko yoba yarishwe urumva ngibyo ni ngombwa ko tubimenyesha abajejwe amatoza no gufata ingingo kugira ngo badufashe ku matoza tumenye ibyo umuntu byamushikiye by'ukuri ibyo ari byo hari ivyemezo mwaba mufise ku bijanye kumbure n'ifatwa ryiwe n'ico beraho ivyemezo bimaze kuboneka nuko yanyorijwe ahantu abantu abona yari mu modoka hari harurutswa imodoka yurizwa iyindi umva nta cyemezo gisubisha bamwe cobaho kugira ngo baje matozo badufasha bwa tumenye neza abo bantu bari bande bamurije muri iyo modoka bamutwaye hehe kurumva umuntu bitariki icenda atasubira kuboneka amakega ntiyobura muryango kana twege twarandujije n'iyo mu busho turabura cyo gituma rero tugumana amakenga menshi cyane turavye ko hari n'abandi twege birashima bene uko bakatwabona abantu muriko murakora iki mufashanije n'inzego kugira ngo muturere inyishisho kibazo iyo haba ibibazo nka bene ivyo twebwe ubwambere tubimenyesha intwaro n'abajejwe gukora amatohoza kugira ngo badufashe kuri ibyo umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazi na muntu CNIDH umenyesha ko wamaze kubimenya Dr Sixte Vinyini Muraba urongoye ashikiriza ko babimenyesheje inzego zitandukanye bakizera ko amatohoza ariko arakogwa hanamenyesha kandi ko mu banywanyi b'umugambi CNL bivuga ko eh, baherutse gufatwa hari abashika 12 bamaze kurekugwa iyo kora twarayumvise twarayumvise kandi eh, twe twaragerageje gukora uko dushoboye gukurazi eh, uko bigenda dutegereza kubimenyesha inzego zitandukanye zigezwe kugira amatohoza kugira ngo bakurikirane bamenye Eh, ingene ibyo bintu byagiye eh, n'ingene bihagaze twaramaze kubavugisha eh, kandi turanavugana cyane turabaza n'abari badushikirije ayo makuru kandi turabaha ibintu bimwe bimwe mu byo bokora kugira ngo bafashe amatohoza abandanye kandi ashobore kunyaruka twiteze rero yuko inzego zitandukanye zizoba zigira amatohoza hanyuma inyinshi zikaboneka vuba uwagiriwe n'icyaha agahana ndetse uwo ah, arongora umugambwe senere muri mutimbuzi mubizi abo mu mugambwe senere baranidoga ko abantu babo batotezwa ivyo byo hari byo mwoba muzi iyo myidogo yoyo hari iyo mwoba murumva we natwe barabitubwira ndazi ko no mu minsi heze bariko baratubwira ko ariho eh, abanywanyi babo benshi bafatwa eh, ariko tugerageje kubaza inzego zitandukanye murazi ko dutereza gukorana n'inzego zitandukanye kugira ngo eh, tubabwire ibyo tuba dufise nabo bagira icyo babikoze twarashoboye gukorana kandi baranaduha n'umuco kandi nizeye ko natwe duhora duca tubashikiriza umuco tuba twaroba ndabaye akarorero ku ku birego by'abantu batari bake baba bari bafashwe mu minsi iheze eh, murazi ko eh, habaye ibintu by'ibitero mu za muranza gitega gutyo eh, hanyuma hagafatwa abaseneri benshi bamaze kubitubwira twarabishyikiriye inzego zitandukanye hanyuma baratubwira ko abantu bafashwe ntibafashwe gukora ari abasenere bafashwe kumva z'amatohoza nk'uko eh, umwenegihugu uwo ari we wese tungane bushobora kumushikira bukabaza ingene ibintu byagenze mugabo inkuru nziza ni uko nko mu bantu bari bafashwe mu karere ka Muranza hariho abashika nka cumi na babiri canke barenga baza baramaze kurekurwa kubera ayo matohoza yari yerekanye ko ataco bagezeko eh, mugabo hakaba hariko n'abandi bagisigaye urumva twe ntitwinjira mu bijyanye n'amatohoza igikuru ni uko dushyikira inzego zitandukanye tukamenya ko ibikorwa biriko birakorwa ari n'amategeko kuri ibyo mu gipolisi rero bamenyesha ko umuryango w'uwo ngo mirakiza wamaze kwitura parake tukaba twiri ko turarondera umuvugizi wa parake nkuru y'igihugu kugira ngo agire icyo abivuze ko mu gisata cy'agateka na muntu agateka k'abasangwa butaka mu burundi kariko karatera imbere ngo nko kubashira mu nzego zitandukanye z'igihugu umukuru w'umugwi w'igihugu ujejwe agateka na muntu akavuga ko ariko hariho ibitarakorwa kugira abashike ku rugero rushimishije dukurikire kandi Dr Sigte eh, Vinyini Muraba yabishikirije mu ruganda rwo guhanahana ibyumviro ku bijyanye n'agateka na muntu k'abasangwa butaka kuva mu bihumbi bibiri n'indwi murazi ko nasiyonzini yaragize icyemezo cy'uko mu gace k'akazina muntu twakwiruka n'agace k'abasangwabutaka guhera icyo tuca tuza turagira intambwe ngira urabona ko mu burundi ubu haba mu mashuri urabonamwo abasangwabutaka haba mu nzego zitandukanye z'igihugu urabona ko ubu barimo tugaca tuvuga tuti rero reha ko tuza turabavugira vyoba byiza eh, tubatumye ko tukaganira eh, tukabona ibyo ari byo ku bijyanye n'agateka kabo bakaba ari bo badufasha gutahura neza icyo bumva bakeneye kuko burya si vyiza yuko umuntu yiyumvirira uwundi mu gihe ushobora eh, kubaronka intambamyi nyamukuru zigihari n'izahari Eh, intambamyi ni uko gufata ingingo kenshi ingingo zifatwa tutabanje guhanuza abo turiko turazifatira ugasanga wiyumvira ko uri kuramugirira neza mugabo utamuhanuje hariho usanga hari mbere eh, no gutahuza abo nyene kugira ngo nabo bahinduke mu byiyumviro bahinduke mu mitwe bumve yuko iterambere ryabo ricegeza guhera kuri bo nyene ivyiyumviro bibateza imbere biva iwabo hanyuma tubwira tuti shira imbere ikina kiriya hanyuma rero dufashe gutahura n'abandi barundi kuko bonyene ntavyo boshobora kujya twamata. tuvuga tuti mu gateka kazina muntu twese dutegereza kubifashanya n'abandi barundi bategeza gutahura ko ikumigwa uwo mugwi w'abantu bamye bagirirwa ritobandanya canke ritutota intambwe twari tugezeko kugira ngo nabo bumve ko bari kumwe n'abandi barundi bose ku isaha zitandatu n'iminota mirongo ine tubandanye n'ano makuru bamwe mu banyagihugu bo muri zone ya bwiza ni mu gisagara cya bujumbura bavuga ko iyo bakize imiti bariko barafata itarahera baca bayibika kugira ngo nibasubira kugwara bazosubire e, izosubire bazoce bayifashisha mu gihe hari abandi bavuga ko babwirizwa guheza imiti baba bandikiwe n'abaganga wakize uvuga ati je ko nakize reka ndayireke kuko n'ubundi sinoyiguma ndayimera nakize urayibika mu makarito y'inyane bari wayikuriyemo mu masashi muganga ushobora kuyihumura umuntu kuko ntibari yiwiwe uyu avuga ko agerageza kuyishiraho abana badashika kuko ngo ntiyoyita kandi ariyo yaguze amahera ari naco gituma categekanya kuzoyifashisha asubiriye kugwara kandi ibisize candayibika nkayigumiza mu nzu erega hajya umuntu abasanga afise ahantu haba urumva wakitura avuga ati hari igihe nzoyikenera umunsi byongeye kwana abana batoye barahari kandi nanjye n'abana bafise ahantu ibibitse haba hari sekirite nta mwana bashobora kuhashikira uyu mukenyezi we ngo abana biranashika bakayitora aho ibitse bayinywa canke bayikinisha donke arakubwira arakubwira mama uyu muti urasosa nawunyoye ko tujisite ucumva eh? wawunyoye gute hmm? yamara bose muri abo umuntu yodufasha kugira ngo abitwumvise neza kubera niho byo akamaro abahinga bavuga ko gukoresha imiti ukutariko na cyane cyane iyataye igihe bibangamira amagara y'uwubifashe byiza ngo yokwegeranirizwa hamwe muri zone kanaka hamikajanwa mu bigo bisanzwe bikurikirana ibijanye n'amagara y'abantu bakavuga ko bibafasha kuronka umwimbu wo gufungura no gushora ku isoko abafundi bindi moco kimwe n'abajeje intwaro muri iyo commune barishimira ubwo buhinga bagasaba ahubwo n'indi mihingo kwarahurira ubwenge Eline Berne ku mutumba wa nyamiyaga muri komine gihogazi intara ya karusi mu gihe cici uyoberwa umwonga canke ku musozi hose hariko hararimwa ahandi biterwa nk'imboga n'ibindi birakuze yudita bangira inama ni umurimyi yifashisha ubuhinga bwo kuvomera umugambi wo kurima muci usaba ahantu haca amazi ugaca usaba ibintu byitwa ifumbire udafise umutahe w'ifumbire naho buba amazi ahaca urahahombako kubera biba bivanye n'ukuntu ataburyo warose bukwiye babyijukiye cyane ubu nta mazi agipfa ubusa abo bantu uvomera uwundi arihagaze inyuma yawe uheza nawe aca yakira ubu amazi ntagitembera ubusa tutayakoresheje naho biruko Juvenal Habyarimana umufundi w'indimo ku mutumba wa Nyamiyaga avuga ko abarimyi bataronka imbuto zirobanuye mu bisanzwe turabura imbuto zirobanuye hamwe haboneka imbuto zirobanuye nziza kandi zikaboneka ku gihe kandi no kuzigura twozigura cyangwa leta kubera ari umubyeyi wa twese igafasha abarimyi ikabaha izo mbuto n'imyavu hanyuma bakagenda bagateragira mu gihe cyo kwimbura hanyuma bagaheza bagasubiza ingurane baba bahawe Frederic Ndikiminwe arongoye komine Gihogazi aratera intege abo barimyi agasaba ahubwo n'abandi bo mu yindi mihingo kuhakura icigwa dusabe rero izindi ndongozi zaba zo mw'intara yacu mbere ndetse no mu yandi makomine duhana urubibe ko by’ukuri bohimiriza abo barongoye bibaye ngombwa bakaza kugira urugendo shure kuri no mitumba yacu mubona neza yamaze kuyitunganya. ubuhinga bwo kuvomera uretse komine ya Gihogazi bukaba ko burashikanwa n'ahandi mu ntara ya Karusi Eline Bere nibigira ubwo buhinga bwo kuvomera imirima mu gihe cici hakoreshejwe amazi y'imigende n'ayinzuzi ngo buri buriko burijukirwa n'abarimyi na cane cane abahurikiye mu makoperative bishikirizwa n'umushikiranganje Deo Giderurema mu vyajejwe harimo uburimyi hahavuga ko leta yafashe umugambi wo guhimiriza abarimyi kuva mu mwaka wa 2017 ngo kuko mbere batari bwa vyijukire tumumvirize igihugu cy'u Burundi gifise amasoko y'amazi menshi cyane kikagira inzuzi nyinshi kikagira migende icamo amazi ariko mu myaka yahera wasanga abenegihugu baraba ntibabone ko amazi ari ubutunzi naho rero twabifatira ko kuva mu myaka y'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi twafata ingingo y'uko igihe c'ici tugiye kubibyaza umusaruro tukagishira mu bindi bihe by'irima akatasi ni menshi kandi yuko amazi adashobora kugenda adupfa kubusa busa akaja mu bindi bihugu twebwe ataco eh, atumariye naha mubona rero twacu dutangura guhimiriza abenegihugu reka mbere n'integuro migambi dutegura igitwara gishizemo yuko twari twahihanyiro yuko ici riba irima nk'ibindi eh, bice by'irima ubu murabona hariho abenegihugu mu myonga cyangwa mu mitumba biboneka neza yuko bitabye uwo mugambi reka mbere no ku mitumba eh, tugasaba ahantu hari amasoko y'amazi y'uko bayatunganya neza akabera amahirwe abenegiko ubu rero natwe byaduhaye ingufu kandi yo kubereka ingene batunganya imirima yaba iya ruguru ingene bayipomera yo mu myonga twaraguze amapombo mirongo umunani twatanguye kuyaha abari mu makoperative kugira ngo tubatere intege uwo yari umushikiranganji mu vyajejwe harimo uburimyi Deogide Rurema akaba no kuri iryo jwigiwe duce turangiriza ko ano makuru reka dushimira bariko bayakurikira shimire na Albert Ndwayo yari mu buhinga bw'ivyuma mubandanye mukurikira ibindi biganiro vya radio isanganiro Oba niyo nkuru